Türkçe үйренеміз қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда саудаға байланысты қолданылатын сөйлем мен терминдерді үйренуге тырыстық бүгінгі сабағымызда болса түрк асханасы және әсіресе ет жемейтіндерге арналған асхана мен тағамдары жөнінде әңгімелеп береміз түрік асханасы дүние жүзінің ең бай асханаларының бірі ретінде танымал еліміздің барлық жеріне тән тағамдар бар сонымен бірге түркияның қай жеріне барсаңыз да сүйсіне желінетін тағамдар да көп әрине етті көкөністі және қамырмен жасалатын тағам түрлері арасында вегетариандар да өздеріне ыңғайлы тамақты молынан таба алады түрік асханасының өзгеше дәмін татады енді түрік асханасы және әсіресе вегетариан тағамдары жөнінде түрік тілінде қолданылатын сөз бен сөйлемдерді бірге тыңдап көрейік артынан оларды қайталап отырыңыздар Burada vejetaryenler için bir lokanta осында вегетариандар үшін бір асхана табыла ма Maalesef bir bilgim yok. Fakat merak etmeyin. Her yerde sebze yemekleri bulabilirsiniz. өкінішке орай білмеймін бірақ қиналмаңыз көкөніс тағамдарын барлық жерден табуға болады Bu akşam için üç kişilik bir masa ayırtmak istiyorum. бүгін кешке үш адамдық үстел алып қойғым келеді Peki, sizin için restorana telefon edeceğim. Makul. Siz üçün meyramxanaga telefon şalamın. Günün yemeği hangisi? Bugünkü künkü arnayı tağam kaysısı? Sebzeli biftek. Kugun üstü bifsteks. Vejetaryen yemekleriniz var mı? Vegetaryen tağamlarınız var mı? Evet, zeytinyağlı sebzelerimiz var. İyi зәйтүн майлы көкөністеріміз бар Başka ne önerirsiniz? басқа не ұсынасыз Yaprak sarması Türk mutfağının özel bir yemeğidir. Üzüm yapraklarıyla hazırlanır. Denemenizi öneririm. жапырақ орама түрік асханасының ерекше тағамы жүзім жапырақтарынан дайындалады дәмін татып көріңіз İçinde ne var? ішінде не болады Pirinç, kuru üzüm ve soğan. Aynı zamanda baharatla tadlandırılmıştır. Zeytinyağıyla hazırlanmıştır. күріш кептірілген жүзім және жуа сонымен бірге дәмдеуіштер қосылады зәйтүн майында пісіріледі Peki, ondan istiyorum lütfen. мақұл мен содан алайын ардақты тыңдаушылар тағамдарға байланысты кейбір сөйлем мен сөздерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар енді әңгімеде кездесетін кейбір жаңа сөздердің мағынасын үйренейік Вегетариян, вегетариан маса айыртмак стол алып қою резервке алу локанта ресторан мейрамхана пиринч күріш күрі үзім кептірілген жүзім Соан жуа бахарат дәмдеуіш қадірлі тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі аптада кездескенше қошча қалын Түркше үйренеміз